Ils ont surgi du fond des ténèbres, bravant toutes les sortes de misères. Ils n'ont pas mis un genou à terre lorsque les nations se dressèrent. Ils ont surgi du fond des ténèbres, bravant toutes les sortes de misères. Ils n'ont pas mis un genou à terre lorsque les nations se dressaient, toujours prêts à relever les défis, courageux au milieu de l'ennemi, assiégé, tu le vois qui sourit, tels sont les lions du califat, assiégé, tu le vois qui sourit. Tels sont les lions du califat, toujours prêts à relever les défis. Courageux au milieu de l'ennemi, assiégé, tu le vois qui sourit. Tels sont les lions du califat, assiégé, tu le vois qui sourit. Tels sont les lions du califat. Ils ont surgi du fond des ténèbres, bravant toutes les sortes de misère Ils n'ont pas mis un genou à terre. Lorsque les nations se dressaient. ils ont surgi du fond des ténèbres, bravant toutes les sortes de misères. Ils n'ont pas mis un genou à terre lorsque les nations se dressaient étrangers au sein de leur patrie, émigrants vers une terre bénie. Devant eux, les mécréants s'enfuient, tels sont les lions du califat. Devant eux, les mécréants s'enfuient sont les lions du califat, étrangers au sein de leur patrie, émigrants vers une terre bénie. Devant eux, les mécréants s'enfuient, tels sont les lions du califat. Devant eux, les mécréants s'enfuient. Tels sont les lions du califat. Ils ont surgi du fond des ténèbres les sortes de misère. Ils n'ont pas mis un genou à terre. Lorsque les nations se dressaient, ils ont surgi du fond des ténèbres, bravant toutes les sortes de misère. Ils n'ont pas mis un genou à terre lorsque les nations se dressaient.